wichtiger Bagaimung. Danach du nichts sein mit der Chantimet, der geht, ihr rand bit nicht gel, und dor beina. Harina Milalt geht ek mom, amit jawar gesen utak tebi, tu rund helsen. Harin bit, ingetsch, asuch bolnot. Amilalt, geht ek mom, mini yamar holboteim. Yamar raril salteima. Amilalt, geht ek mom, der amilach hui. En bolt enger burni geir zuil. Harin nadat Yamahamate imbile, bile, bain asult baintim. Teget nek äh, boditishek äh, tatajavna. Äh, Mini omon yu en yue. Mini Tarilin shiretime, nanialangoya en bol yesni Jésus Christin darilin shire. Rirvet an arrantzar sambol, bas sangarik, arion bas sangarik, bas arion ba biam garrik, buio uchik dar, uchik dor, en darilin shire, yamar bai yamar bai dalte bai sanbe. Ressentime, zuil barko bai san. Rarin un odor man, uh, barko yun barko etime, euh, tanarsair helsan, davu boyu butelek, tsagan butelek bain, euh, nom sudar, time, zal birlin nom, bas la, isho, tsetzeg bas bain, time. En bol belek temdekte. Irland ter, euh, rosson tarilin shire, en bol Jesus Christin uchel, ternas barsan, time, et barko On odor en bol tuni, amilaltin bayerlin odor, timushras, or belek temdekte, la, tzetzek, davu, um, nom bas micro bas bagatime. <laughs> Enen yamar teve, to docho maigar, tzetzek um, getekman, nen ya mit tzetzek en bolshin amdral, tanar niksain medechen do bas mongolt ravrin udiral, irltek time, bol bolshin amdral. Imru belektem dekte, davu getekman en bol tsagan davu Sushik sever arion davu bain, mas imbelectem tek bain. Nom getekman an bol giguler gezenutak tetime, tan arlinik sein metench, metet jega mongol shudin ruft, nom getekman choural shural suiltime, bouillon, bouillon. Bas la time. la getekman gerel tuler gezenutak te. La barkobol bitne amtral ruitan baina, bas raran ruibain. Teget en belektendek jamarrutak tewe. Bizaichel santime, en tagilin shire bol, Jesusin, bo Jesus Christin tarilin shire. Teget anar bidnar time, unik harrakda, et gerzuil sik harrakda, bas unik olgoj bolno. Jesus, teriron iluchushte time, tzitzek bag, amit tzitzek bag. Teget Jesus Christin amilalt, gekmon, Bas la bagatime la teget ilu huste. Sever vubain time. teget Jesus Christin amilal «Buyutenger borni agu irwils bitniges illu time. Ilu chadvarte ilu Bas nom sudar bas baga teget. Jesus Christin amilal boyu. Tenger borni rutchadal. Rumuni budanguirlas time, budanguirlal baga time, Budang Budanguirlas ilukushte. Im se rambelektem dekpa. Harin der derwis irsan, teget jesni tarilin shire bol, jesni tarilin shire bol, susek nudin gel imtetzen uk bainatime, tarilinchire, bol bitni zurzetkel. Tanarun enugik medetxegatime, tarilintxire getekmon susek nudin zurzetkel. Teget medetx rizver utgar bitni zurzetkel en baidik. Teget on bit olgotx bon lantime, amilal getekmon bitni ruvtzaya. Bitni Rupsayagin-tsam, shin De Teget bit dongonsai itime son-son. Rirve anar Jesus Christ terant a al-Sambol san bol. Chini set gel dotor raran hui barque. Tenger gegen kirlel te bolson. Rirve tanar »« Jesus Christe a al-Sambol san bol. Tanizur set gelin dotor gem nugel barkwe. Rirve, Tanar, Jesus Christe, amilal sambol, mederqueduil barque. Mederqueduil barque. Im serran, im garam shikte william talbaga. Teget amilal, ketek mom, nere ni rutsaya, bas bitnisur set rolbolte, tenger bournas garçon, nek itruch, it itruchadal. Im serran zuil baga. Tegetyurron Christin Sustektan, Butensein Bolgon, en tarilin chirdenes, yurron tengerborni itruchik, tengerborni ruchadlik, rortedek time, rulenavtak. an bol bitni, ruzayagin ruchin chatal. Teget binari ruft, buyu, din nudin ruft, gem barkwe, barque, medlerquetzuil barque, bas raranhui barqui. Im seran zuil baga. Mit an arte an seran oglo edger euh, zuilik roval sarsanate zofron negan ogik odo radgarar bolomstet ime. Rirve danar Jesus te ramt amilal son bol tuni tarilin shire bol tanarin sur set keltime bitni sur set kel. Teget bit ah, Entarilin Shirander, ah, Orstin Ajagal, ah, Zovlonte Twilsik, Otto Tavchbolnot, eh? Teget Tengerborni Rutschatlar, Bitni Gemnugel, Sever Zursetgel Bolno, Bitni Rirte Zursetgel, Otto Sushik Sagan vers sur cette qu'elle bolchena. Bitni gunikte yavdal bitni yahwe tarinda bitni qu'elle dondurba intime. Rin Jesus Christer hein, ulamshlam bitni sur setkel undur bolchena. An hein, bol bitni sur setkelin itkutsch. Haer tarandose hein, tenger borni itkutsch. chadal tanarki iver boltuge.